Алесь адпачываў ад усяго. Дні былі хмурныя і мяккія, Па высокім небе плылі абрыўкі хмар, і ўсё было прасторным на зямлі. Коні паволі ішлі мяккаю дарогаю, ідучы попляч за лесем тамаж гаварыў. Нават лявон гаварыў домам, куды ты батька поедеш я сам кажа навожу дроў а я думаю няхай лепш малоціць это не то что колодки якія галё могу і я привясці ну то як залейнею будзе вот как Каб як на гэтай гары вазоў не паварочваць. А Там аж задыміў з вішнёвага папяросніка. Гаворка не клеілася. Моўчкі праехалі гору і рэчку. Добры дзень, сказала дзяўчына, сыходзячы з дарогі на бакавую каляіну. Дзень добры! радостасна адказаў лесе азірнуўся. Дзяўчына ішла ўжо далей ветер, трэплючы яе сіняе плацце, рабіў постаць яе рухаваю. Хутка яна схавалася за гарою і тамаш азірнуўся. Што гэта за яна? Знаёмая. Шчучаноў, але я недзе як бы бачыў яе. Чучаноўскага змітра дачка, Ну что Александру на половину поля рабіў. Я гляджу, что знаёмы твар нейкі. Ізноў гаворка больш не клеілася, алесь маўчаў і думаў пра спатканую кагадзе з метровую маню шчучаноў. Хацелася вярнуцца назад і ісці з ёю. Чаму яна, Босая ходзіць, раптам сказаў Тамаш, А чаравікі ў руках несе. Босай лягчэй, Не. А чаму? Каб чаравіку гразь не запэцкаць, А падыдзе пад мястэчка сядзе абое чаравікі і пафарсіць па мястэчку у выгляд саваных чаравікі бо як жа іначай. Босай жа ужо холодна ў ногі. Налезь нічога не адказаў, і тамаж зноў змоўк. Раптам алесь ускінуў вочы ўгару, агледзеў усё, паглядзеў на тамаша, той на хаду роўна гойдаў плячыма і запытаў алесь: « Вы, дядзька, як Пра што вы цяпер думаеце? Цяпер ці заўсёды? Э, заўсёды найбольш. Што ты, браце, пытаеш? Хто ж яго скажа табе адразу? Жывучы, всякое думаецца, А ў маіх годах Тамаш раптам ажывіўся, А ў маіх годах дык самому не разабраць, што во мне робіцца, Бо ён яшчэ больш ажывіўся, бо гады сказаць, проходзяць, прайшлі, можна сказаць гады, гадоў назад не вернеш. Скончана. Э, вядома, Чалавек не рад гэтаму. Прайдзі ты, свет, То гэта табе заўсёды было і будзе, но гэтым свет стаіць. Дык от усякае думаецца, думаецца і аб гэтым. Здаецца, размахнуўся б на ўсе, як той казаў застаўкі, А тут, а куды ты, а? Ведай сваё месца, от што. Перажылося ўсё мінулася. Ты думаешь, я не чую, што доўга на свеце не пажыву. Ведаю, браце, што яшчэ якіх пара год, яшчэ пара і ўсё яно ідзецца да Ай сам ведаеш да чаго, каб мне гадоў з 10 ды вярнуць назад Ух, братка ж ты мой. Алесь маўчаў. Вот думаецца ўсё, пражыў век. Дабра не бачу. Па смалакурнях по балотных равах по панских маёнтках усю маладосць перажыў не агледзеўся калі прайшло ўсё а жонкаю як жыў ты думаешь добра жыў гэта я Ха -ха, як я жыў не я ёй не люб не яна мне чаму ты Богалота страшная, бедота несусветная. Часам і кавалка хлеба ў хаце не было, нічога не было. Душу не было чым пражывіць, А калі і было чым, дык гора якое падкоціцца, што і кавалак той у рот не лезе. Кавалка хлеба ў душу не ўбіць. Ты думаеш, што? Ад гэтага ўсё гэта ясна, як Божы дзень, вядома што. Тут яно што важна, што чалавек ад чалавека далёка. Ну, што чужым ён робіцца другому. Ну вот хоць бы і ў мяне. Это пасля ўжо дзяцей пагадаваў, заработкі яны пайшлі былі, дык помацнеў трохі, а то часамі кашулі не было перамяніцца. Ты поверыш, было тое, что вошы заядалі. Яна бывала наваліцца, што я жыць не ўмею, што я няўдалы, А я Што ты ёй на гэта скажаш? І чым ты ёй давядзеш? Лаецца? спробававы гэта. Так яно вот і прожылося. Пасля я ж кажу, дзеці павырасталі, пайшлі ў людзі, А як яны выросталі? Ці гэта гэтак трэба чалавеку выростаць. Нават і цяпер часам старэйшы возьме ды ўспамяне, да мы кажа при табе ніколі добра не бачылі як бы гэта я тут вінаваты у чым малодшы дык усё вучыцца хацеў намагаўся аж страх а тым часам дзе той у мяне дастатак для гэтага мне яго і шкада было і тады і цяпер у Я дык усё адмоўчваўся перад ім. Раз толькі не вытрымаў, сказаў нешта груба, А ён мне ў адказ. Калі кажа, на гэткае жыццё, Дык на чорта ты мяне на свет пусціў. А ты ведаеш, што гэта значыць, калі дзіця папракае бацьку, што ён яго на свет пусціў. Ведаеш ты, што гэта? Дык от, я і дадумаўся. Трэба на свеце, каб было так, што каб дзіця дзякавала бацьку, за тое, што з'явілася яно на свет. Гэтак ці не? Ну ты скажы, праўда я кажу. Ну Так яно вот усё. Вядома, што ўсё гэта чалавека вучыць, а сілы ў мяне было і чорт яго ведае. Я яе всю і вагнаў ва ўсякія там смалакурні, і куды ты сабе хочаш і без толку ўсё што ж ты скажаш і шкада ўсяго самога сябе шкада як падумаеш каб гэта я радзіўся пазней крыху што ж Немач мяне цяпер агортае ўжо. Гады дуб і той ломится камень і той крышится а то чалавек дзіва вялікае а гадоў не вернеш усё чалавек можа на свеце а гадоў не вернеш і роднага бацьку з маткаю за грошы не купіш Тамаж дыхнуў Алесь у твар дымам з вішнёвага свайго папяросніка, ішоў моўчкі, пахвостваючы на хаду пугаю па сухой метліцы на каляінах раз'езджанай дарогі. Памаўчаўшы зноў: « Ты, братце, э, от хочацца сказаць, Э, ды часамі адразу выказаць неяк не магу от что алесь маўчаў тамаш попробаў скрывіць твар нясмелаю нейкай усмешкаю жыві ты браце ды плодзі дзяцей і яшчэ помаўчаўшы іначай жыць яны будуць. Я гэта сам удзёў б сабе ў галаву і ўсім дзяўбу. Усюды гавару. І пачаў пра нешта думаць. Шырока ступаў новымі разношанымі ўжо ботамі, бесперастанку курыў зноў цяпер от той на мяне воўкам глядзіць а той чакае што з гэтага ўсяго будзе а я моцна і здорава ўздыхну а я раблю і шкадую што гады прайшлі я что доўга не давядзецца ўжо на свеце пажыць. Алесь востра бліснуў вачыма, невядома, что ты браце жартуеш. Хіба сябе дрэнна чуеце, Я ж казаў табе: Немач мяне агортае, подлячыцца, Што ты тут подлечыся? Прайду трохі ногі млеюць. Як разварушацца пры рабоце, дык яшчэ нічога. А так дык хоць і сядзі на адным месцы, як усё роўна ланцугом прыкованы. Не даюць веры, кажуць усё, што я здаровы, што я рухавы, А ўсярэдзіне ў мяне здароў я няма. Каму лепш ведаць, як не мне самому. А скажы ты, кому? Менш рабіць трэба, Ай гэта вядома. Ну ёсць жа, здаецца, ад каго. Да яно ёсць, я ж ужо і гаспадар дома май так сабе. Прышы, як той казаў, кабыле хвост. Сын, што С сынам ладу няма? Не, что ты? Ну а что? Заправляй ён усім, но ну, мне што няхай гаспадарыць, Я от помагаю адно, колькі магу. Зноў закурыў і ўсё з хвоствааў пугаю сухую метліцу на каляінах, А лес нічога не гаварыў, стукалі калёсы, трасліся вазы, хмары ўсё плылі па высокім небе гусціліся на даляглядах сінелі і цямнелі над зямлёй гойдаліся вятры на дрэвах зямля маўчала слухала ў чулай дрымоце і вострай чуласці поле пахло ветром у і шырынёю сваёю жадала солнца сінелі лясы ціха і нявінна так як по-дзіцячаму светятся конскія вочы на палявых дарогах